Psalm 143 psalmus David Ad versus Goliat Benedictus Dominus Deus meus qui docet manus meas ad prelium et digitos meus ad bellum Misericordia mea et refugium meum Suscepta meus et liberato meus protecto meus et in ipso speravi qui subdit populum meum sub me domine quid est homo quia in autuisti ei aut filius hominis quia reputas eum homo vanitati similis factus est dies eius sicut umbrei praeterunt domine inclina celos tuos et descende, tange montes et fumigabunt, fulgora coruscationem et desipiabis eos, imite sagitas tuas et conturbabis eos. Emite manum tuum de alto, erepe me, et libera me de aquis multis, de manu filiorum alienorum. Coram os locutum es vanitatem, et dextra eorum dextra iniquitatis. Deus canticum novum cantabo tibi, in solterio decacordo salam tibi, quia das salutum regibus, qui redemisti David servum tuum, de gladio maligno. Erepe me, et eroe me de manu filiorum alienorum, quorum os locutum est vanitatem, et dextra eorum dextra iniquitatis. Quorum filii sicut novelle plantationes in juventute sua, filii eorum composite circumunate ut simili similitudo templi. Pronto varia eorum plena, ero tantia, ex hoc in ilunt, oves eorum fotose, abundantes in egresibus suis, boves eorum crase. Nun est ruina macerie, neque transitus, neque clamo in plateis eorum beatum dixorum populum cui exunt, beatus populus cuius Dominus Deus eius.